et la bona Homero dormetas de temp al tempo. Aliquando bonus dormitat Homerus. Citiu conata dirajo el la vercoi de la fama latina poeto Horatio, quie signifo estas, et granda homo, ie citie plene raras, tre trace applicidas mia opinie alla fama nun tempa usona linguisto filosofo pridiscutata politica activulo autoro kai preleghisto Noam Chomsky Chi el duon yarcenta informadichisto kai amatora linguisto mi tre taxas li ain scienza in latingo cae consentas cum li pricelcae el liai politicae vid punctoi, sed firmege mal consentas pri aliai. Avran nouam Chomsky, sed angle prononcita Chomsky, nascidis en mil dude al judaige patroi en Filadelfio, Pensilvanio. Lia patro venis de urbeto en Ucraino, ca estis clerulo pri la hebrea lingvo. La patrino venis el kio nun estas Belorusio. Sed, mal kiel sia edzo, si plen crescis en usono, cae parolis la cutiman noviorcan anglan. Ilia unua lingvo estis la ida sed lau Chomsky estis tabuo paroli zin. Li prescribas sian familion kiel vivantan en ia juda geto, visiginta en jidan flankon kai hebrean flankon, cun sia familio aliginta alla hebrea, kai vartanta lin per hebrea culturo kai literaturo dum mal longa tempo de sia iunulezzo, Chomsky logis en Israelo en la kibuzzo Hazorea. Li doctorigis pri lingvos cienzo ce la Universitato de Pensilvanio en 1955. Li faris parton de sia doctoriza esplorado dum quariaroi ce la Universitato Harvard. En sia doctorigia teso, li ec evoluigis iuin el siae lingvos scienzae ideoi, elaborante ilin en sia libro de 1957, Sintaxae structuroi. Lia plei bone conata verco pri lingvos scienzo. Giuste dum tiui iaroi, Chomsky ec evoluigis sian teorion pri gener pova grammatico, quiu profunde influis la lingvo scienzon. Li establis la hierarchion Chomsky en classig systemon de formalae lingvoi lau ilia gener pova potenzo. Chomsky ec de joris ce la Massachusettsa Instituto de Tecnologio, mo ito, en 1955. cae en 1976 li estis nomita instituta professor. Ec de tiam li instruadis sen cese ce mo ito dum quindec tri li lojas apud Bostono en Massachusetts kai ofte voyajas por prelegi pri politico. Liai vasta tingai criticoi de usona fremda politico cae la legitimezzo de usona potenzo faris lin polemica cae tre pridiscutata persona li tre ofte attacis ca udaure la politicon de Israelo ca la usonan apogon al zi. Post tiu ci en conduco, iom longa, sed necessa por clarigi la fonan contexton, mi povas nun presenti mia in du cefa in critico in Chomsky. La unua kiel israelano cae la dua el esperantisto. Mi persone clopodas respecti la opinioin de aliuloi, sed ne ili fontas el malagnosco de facto. Dum la somero de 2006, kiam sur la nordan Israelon, cae aparte sur la urbon Haifo, falis misiloi lancitai el Lebanono, Chomsky en sia vastatinga interreta forumo assertadis che neniu misilo falas sur Israelo cae temas prinura propagando. Alia, tre surprisa declaro de Chomsky, rilatas recte al Esperanto. Dum prelego, per shine en la iaro 2003, al demando ciu gener pova grammatico applicigas al esperanto, li respondis, esperanto ne estas lingua, sed vortaro cae sugesto pri grammatico. Homoi comprenas gin, char ili usas sia proprain propra in in zioin. Do alla demando ne eblas respondi tiu ci diro fare de unu el la plei eminentai nunai linguistoi estas des pli shoca char inter linguistoi simpatiantai de esperanto suffice multe opinias che giuste esperanto estas suffice tauga pruvo de grammatica gener povo quancam oni neglate povus gin encadrigi en hierarchio Chomsky. Oni povus subteni che anca unia ne academia linguisto Ludovico Zamenhof fuscis ciam diris che ne nia maniere la Biblia hebrea lingvo povu revigligi ciel moderna lingvo sed indas consideri la facton che Zamenhof eraris pri estonta afero, cae Chomsky fuscis pri esperanto la iam de longe sin pruvinta kiel realan efican lingvon.